Ito ang bagong Honda TMX 155. May modified kick arm at CDI system to kaya sumapit mabilis ang pag-start. Sa kadad naman ka sa mas malaking sprocket. Sa matarik na daan man, maaasahan kayang-kayang bigat ng kargada sa dual shock absorber at reinforced wing arm. May ready stay sidecar attachment pa dahil four-stroke ang makina, ito'y matipid, matibay, maaasahan at mabait sa kalikasan ang bagong Honda TMX 155. Ito ang bagong tibay sa hanap buhay.